min qablikum la'allakum tattaqun hilo ndio lengo hasa. Mmefaradhishiwa siyam kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu, ikiwa kusudio kubwa ni sisi kupata uchamungu. Kwa hiyo pale tutakapotumia vyema masiku haya machache ayaman ma'dudat, Allah tabaraka wa taala anatufahamisha kwamba Ramadhani ni masiku machache yenye kuhesabika. Kwa maana hiyo, lazima Waislamu tupunguze mambo yetu mbalimbali ya kidunia kwa ajili ya kutumia fursa, na ndiyo maana salaf ilikuwa ikiingia Ramadhan kanu yasaluna Allah tabaraka wa taala أن يوفقهم في الأعمال الصالحات alikuwa wanamuomba Allah tabaraka wa taala atuwafikishe kuyafanya matendo mema leo tupo katika mwezi tisa Ramadhan ala kulli hal hii ni dalili kwamba تمر بنا من أيام تترى وإنما نساقون إلى الأجال ولا عين تنظر فلا عائد الشباب الذي مضى أنا سيما الشيخ ابن كثير كم بهايا مسيكو ينكويند هل يكو ينفتانا تترى أي متوالية وإنما نساقون إلى الأجال هل يكو سيسي kila tukiamka tunaiendea ajali umri wetu unapungua wala ainu tandhuru na macho yanaona kabisa kwamba sasa hivi mwili wangu haupo vizuri sasa hivi nguvu zangu zinaondoka nywele zangu zinabadilika wala ainu tandhuru macho yanaona fala aidu shababi alladhi madha ule ujana ulioondoka hauwezi ukarudi tena kwa hiyo umiutwa huu mwezi wa Ramadhan يقول الإمام الشوكاني رحمة الله عليه أنا سيما سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها بالأعمال الصالحة imeitwa Ramadhani kwa sababu Ramadhani inaunguza madhambi. Sasa hayo madhambi yanaungua hivi hivi? La, bil a'mali salihat, kwa kufanya matendo mema. Kwa maana hiyo, kwa nini salaf walikuwa wakimwomba Allah tabaraka wa taala awawafikishe kufanya matendo mema? Kwa sababu kuidiriki ramadhani si hoja wengi wanaidiriki ramadhani lakini je wanafaidika na ramadhani warabu wanasema laisa almuhim kaifa tumsiku bilqalam almuhimu madha sataktubu bihi kushika kalamu si hoja hoja ni kitu gani unachotaka kukiandika kadhalik kuidiriki ramadhani si hoja Wangapi ikifika Ramadhani wanaongoza yale mambo ya laghau? Anakuambia anapoteza muda, anakaa muda mrefu katika TV, katika vijiwe. Kumbe Ramadhani, ndugu zangu katika iman ni mwezi ambao hata afdalul khalq, mbora wa viumbe, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya jitihada ziada katika Ramadhani. إما imepokelewa na حديث ya البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس انتم عليكم أن مكرم سانا لكن وكان أجود ما يكون في رمضان إلي كوي في رمضان أولي وكريم ونزيدي nasi tunaelewa kwamba nabii ni afdhalul khalq ala al-itlaq ndio mbora wa viumbe kwa makubaliano hakuna kiumbe aliye bora na aliyemcha Mungu kuliko mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo Ramadhan iwe ni madarasa kwetu iwe ni chuo ambacho chenye kutolea katika sobra Ramadhani iwe ni chuo yenye kutulea sisi katika uvumilivu. Leo hata sura za miji tunaona imebadilika kiasi kwamba hata wale vijana wa mtaani akimsikia mtu anatukana anamwambia wewe hujui kama hii ni Ramadhani. Ina maana kwamba ile hali ya miji imebadilika kutokana na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo Ramadhani ni madarasa, ikiwa hata wale ndugu zetu ambao bado wana uraibu wa kuvuta sigara, lakini anakaa masaa kumi, masaa kumi na mbili, masaa kumi na tatu havute sigara. Kwa hiyo Ramadhani ni madarasa ambayo anaweza hivyo hivyo kuacha kuvuta sigara baada ya Ramadhani kwa sababu sikuna ule ulevi kwamba bana mimi bila kuvuta sigara kwa muda kadhaa usingizi hauji au hajisikii vizuri lakini ramadhani ni madrasa ambayo inamlea mtu katika subra inamlea mtu katika uvumilivu inamlea mtu katika katika shajaa kujiepusha na maasi mtu anachunga ulimi wake kuzungumza mambo machafu anaogopa kuharibu funga yake kwa hiyo ramadhani ni madrasa ndugu zangu katika imani ndiyo maana salafu salih wakimwomba allah tabaraka wa taala awawafikishe kuyafanya matendo mema katika mwezi wa ramadhani miongoni mwa amal matendo ambayo muhimu sana kwa waislamu kupata tadrib kupata mazoezi ndani ya Ramadhan lazima tuelewe anna sadaqata fi Ramadhana min a'mali alkhair bal min a'mali Ramadhan miongoni mwa matendo ambayo muhimu sana waislamu wajizoeshe katika kutoa sadaka kuwa wakarim kama alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam kana ajwada nnasi bilkhair alikuwa ni mkarimu zaidi mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuyafanya mambo ya kheri ndani ya ramadhan na ukamsoma mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuwa kiumbe ambaye anamiliki tharwa labda mali nyingi sana hapana bali imethibiti katika adab al-mufrad من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه anasema Abu Said Nabii alayhi salatu wasalam siku moja amekaa katika mimbar kisha akasema inna abdan khayyarahu Allah baina an yu'tiyahu min zahrati dunya wa baina ma indahu fakhtara ma indahu Mtume anasema yupo mja ambaye Allah tabaraka wa taala amemkhiyarisha kumpatia yale ambayo yaliyopo kwake yani mambo ya akhera na kumpatia haya mapambo ya dunia ambayo sisi tunayakimbilia mchana na usiku kiasi kwamba mtu haelewi kwamba je hizi mbio ninazokimbilia hii biashara ninayoiendea hakuna riba hakuna kamari yani mchana na usiku watu hawalali kukimbilia mambo ya kidunia sasa khayarahu Allah baina an yu'tiyahu min zaharati dunya wa baina ma indahu Allah amemkhiyarisha tukupatie haya mapambo ya dunia au yale yaliyopo kwake bimaana al-akhirah fakhtara ma indahu Mtume sallallahu alaihi wasallam akachagua yale yaliyopo mbele ya Allah tabaraka wa taala bimaana ni akhira maneno hayo aliyeelewa abubakar Bakar radhiallahu ta'ala anhu anasema fakana sallallahu alayhi wasallam huwa almukhayyar mtume yeye ndo akawa ndiyo yule aliyekhiyarishwa baina ya kupewa mapambo ya dunia au yale yaliyopo mbele ya Allah tabaraka wa taala ndugu zangu katika iman lazima tuzizoeze nafsi zetu katika kheri ramadhani ni fursa adhimu katika maisha yetu bali tunatakikana tuchukulie ramadhani hii huenda ndiyo ramadhani ya mwisho katika maisha yetu kama wanavyosema salaf hali zao zilikuwa ni tatu tu kabla ramadhan fi ramadhan wa baada ramadhan kabla ya ramadhani wanamwomba allah awafikishe ramadhani wakisema allahumma ballighna ramadhan na baada ya kufika ramadhan wanamwomba allah tabaraka wa taala sasa tayari tupo katika ramadhan allahumma waffiqna bil a'mali salihat allah tuwafikishe sasa kuyafanya matendo mema na baada ya ramadhan wanamwomba allah tabaraka wa taala an yataqabbalahu minhu, Allah awakubalie matendo yao, amali zao walizokuwa wakizifanya katika mwezi mtukufu ramadhan Kwa hiyo Ramadhani fursatun adhima fi hayatina, mwezi mtukufu Ramadhani ni fursa, ndugu zangu, katika uhai na lazima ujiulize, kwa nini wewe na mimi? Kuna watu hawajadiriki mwezi huu na kuna watu wameudiriki mwezi huu lakini wapo katika mustashfiat katika mahospitali mtu hawezi kunyanyuka mtu hawezi hata kunyanyua kidole chake lakini mimi na wewe ambaye Allah tabaraka wa taala ametupa siha njema kwa nini tupoteze muda bure bure wakati hii ni fursa ya qiraatul Qur'an kusoma sana Qur'ani kujitolea sana katika khairi kukimbizana katika mambo ya khairati mbalimbali kwa kuwa Allah anasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون wal kadhimin al ghayth wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون الله نسيم هركين كتككم تكم سماها الله لزيمة هركية كتككم تكم سماها الله تبارك وتعالى إلي na katika kumtaka msamaha Allah Allah tabaraka wa taala ameandaa pepo ambao ukubwa wake ni mbingu na ardhi tena wameandaliwa wacha Mungu kisha Allah akawasifia alladhina yunfiquna fi sarrai wadh-dharrai wal-kadhimina al-ghaidh walafina anin nas, wanatoa katika uzito na wepesi. Lakini miongoni mwa sifa kubwa wanawasamehe watu eh, wanazuia hasira zao. Walkadhimina alghaidh, hii ibada kubwa, yani wale ambao wanazizuia hasira zao. Mtu umekasirika mno, lakini sifa ya waumini ni wale ambao wanazuia hasira zao, lakini wenye والعافين عن الناس نوين يكوى سمهوات كش الله أكسيما والذين إذا فعلوا فاحشة سسا والي أمباو نوالي أمباو ونوفان يمامبو مشاف أو ظلموا أنفسهم أو ومذي ظلوموا نفس زاو ذكروا الله وكم كنبوك الله نهين ديو موسم ambayo sisi waislamu tutatakikana tumtubie Allah tabaraka wa taala attaibu min adhambi kama la dhamba lahu yoyote ambaye mwenye kumtubia Allah tabaraka wa taala kwa madhambi akamuomba Allah akasimama vizuri katika ibada bali akapata hata fursa kuingia katika kuepushwa na moto wa jahannam kwa kuwa kila usiku wa Ramadhan watu wanaepushwa na jahannam يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولله عتقاء من النار في كل الليلة kila siku Allah tabaraka wa taala anawaepusha watu na moto kila usiku kwa hiyo hata ile riwaya ambayo iliyogaiwa kwamba Ramadhani mwanzo wake ni rahma katikati yake ni maghfira mwisho wake ni itqu minan nar ni hadithi ambayo haijathibiti kila siku watu wanayepotwa wana moto wa jahannam sasa ndio Allah anasema wale wanaofanya fahisha kisha wakamkumbuka Allah tabaraka wa taala lakini walam yusiru ala ma faaluhu wa hum ya'lamun lakini hawajaendelea tena kuyafanya yale mambo maovu hali ya kuwa wanajua hao ndiyo wenye sifa ya uchamungu ndugu zangu kwa hiyo ramadhani ni fursa adhimu ambayo sisi twatakikana tutumie fursa vizuri Ibn al-Jawzi anasema law qila tena na apa tallahi law qila li ahli al-quburi tamannaw latamannaw yawman min ramadan laiti watu wa makaburini wangeulizwa kwamba jamani mnatamani nini laqalu yawman min Ramadhan. Anasema wallahi, wangesema tunatamani tuipate siku moja katika Ramadhan. Acha mimi na wewe sasa hivi leo siku ya tisa, sijui mwezi tisa, ambapo kwamba kuna muumini pengine hata karatasi mbili hajasoma za Qur'an, wakati hii ni shahrul Qur'an. Najiulize kwa nini kwani ukipunguza mambo yako ya kidunia ili kutumia fursa ya Ramadhani katika khairati utapungukiwa nini ndugu yangu katika imani hizi ni fursa adhim ndio maana anasema lau qila li ahli alquburi tamannau la tamannau yawman min ramadhan laiti watu wa makaburini wangeambiwa jamani mnatamani nini wangesema tuipate siku moja katika ramadhani kwa nini kwa sababu siku moja katika ramadhan yamtosha mtu kuepushwa na moto kwa hiyo ndugu zangu katika iman lazima tutumie fursa hii vizuri sisi pamoja na familia zetu sio wewe tu unajitahidi katika khairat lakini watoto kule wanashinda kwenye mativi watengenezee mazingira watoto wako vizuri waelewe thamani ya ramadhan na ikiwezekana mwambie wewe ukiswali tarawih siku zote mimi nitakupa zawadi fulani ukimaliza khatma ya Qur'ani basi mashallah nitakununulia nguo nzuri nitakupeleka sehemu fulani lazima watoto washajiishwe katika kheri kijana anafunga mtafutie chakula vizuri afuturu mbona tunawashajiisha watu vijana wetu katika mambo ya kidunia ukifaulu hesabu elfu kumi ukifaulu english laki moja lakini ni nani anamwambia kijana wake laiti ukimaliza khatma Qur'ani mara moja basi mimi nitakupa zawadi kubwa mno kijana anashajiika wala tajali dunia dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala ila nari masirana mtume alikuwa anafundisha dua ya kusoma kwamba na wala tusijalie hii dunia ndiyo kuwa akbar ham yani hamu yetu yote sisi na